eta saju hatxarrin eta uh, ondarrin egiten zizienea eh, ardi gazna amini bat. Eta uh, ni heltu nizalaik, ordin uh, ahuntz sumait zerritit, duzen abat ahuntz kentugu, hor, eta hasin hunduzen, eta, bai, eta gaznatzen ere, uh, ardi gazna mini bat segitzen, eta hasin hunduzen nola angeluko merkatien egiten, uh, hatxarrin ahuntz gazna ekilan. Eta utzi ginen geho uh, behi gazna eta ezpeitzen uh, sobea hun geho segitzeko eh? eta bitropa eta nahiago gintin ere uh, ardik. Eta meki-meki e, eh, utzitugu ahuntzak eta segitzeko uh, ardi gazna ekilan. Ikusten behin, ordin, ordin demor hartan, ardi gazna, uh, ahuntz gazna etzen hanbeste ezagutuik uh, eh, eskualegin. Uai, uai bai, bada anitz, uh, badia franko alere uh, ahuntz, gazna egiliak. Ben uh, ordin oso gutizien eta saltzapena e guti, gutigo zen, hale, aize gutigo tohola hasi ginen uh, eh, ardi gaznan. Hi urtez, ez tipitu ginen eh, eta hatx, hatx lautanoita hamekan hasi ginen, eta lau, eh, hi ur, lautanoita hamalau arte hor, hor hasi ginen, hi urtez gaznatzen, dena gaznatzen, mena uh, tipitus. tipituz. Hala, eta geoformakuntza egiten, eta hala. E, idokiko... Mm, idoki shortusen, zen hor lautan bediatzin. Uh, kaj... Ah, Parka, aparka bai, lautan amabian, uh, uh, APF euh, zen, Lautanoita oita sortu. Laut, uh, la, la, lautan oita amabian idoki euh, sortu ginin. Uh, pentsatuz, euh, berzela, uh, segida, fin, segida bat, APF-entako sortu zen pu defendatzeko etxe eta hurrunago joan eta hola sortu zen geho, idoki. Franko ez tabada izan zien, bai? <laughs> hatxarine. Geo eh, izan dia berriz uh, um, ez eta beharre ere, eh, beti behar da... Eh, haitzinatu, eh? Hena euh, sumat, uh, sumat uh, jenteka, sumat produksione, semaiten genin, kaie uh, dexar jortan, uh, sumat euh, bako txentako, debrin lan abazen, hoiz eh, uh, egur, hala. Mm, bon, gioztik hurunago euh, junda ere, eta, bon, euh, beti behar da berritu euh, gaizak zen eizaz, eh? haitzina jun behar da. Ordin promozio irratxak hor abiatu zien ere, e, langile bat zen, eta ez denbo oso zer, eh, linik marie zen, geho, geho Marijo, eta geho sartu zinezten, eta voilà. geho ordin hor langile habo ekilan, ebe bazen... Bas, gehiago formakuntza egiteko pada, um, promozionen egiteko, fin, barnatzeko habo, uh, eta ezagutazu behar zen, ere, uh, eh, uh, eh, etxeko hiliak. Hartako da, idoki sortu, eh? ere, Lucida eh? <laughs> promozionia Lucida ikusitugu eh? à ez dakit, hamar urte muian, enfin, guetako euh, hasteko ez, euh, ez behala, eh? lele, ezagutu dela, quoi. Enfin, ni, merkatietan ikusten euh, ez denak, mina bai, eh, hatxarren luzezen, zen, luze zen, promozionelana izigarri luze da. Errepikatuz gaizak eta eh, logoak ezarriz eta, bon, eh, hola, emek emeki, emek sartzen da.